записувати в козаки всіх, хто захоче, а хоч би так, раптом майнула думка. Хіба довго з п'яти тисяч зробити п'ятдесят? У поспільство настрій чудовий. Перше кажуть, язики людські назад обернуться, ніж ляхи над нами знов пануватимуть. Тимко заворушився і почав щось лопотіти крізь сон. Воює. І вночі воює, посміхнувся Богун скоро вже зовсім козаком стане і про Оксану вже не питатиме. Богун похнюпився. Де то вона зараз? Чи пам'ятає, чи згадує про мене, тимка? Чи, може, вже підкорилася долі? Думає, і вік звікувати покоївкою? Ну, не з таких. А все ж таки ось уже скільки часу минуло. Гадає, певно, що міг уже якось її розшукати, подати звістку. А хіба ж не міг? заворушилося сумління. Ще після пиляви міг когось відрядити на розшук. Або навіть і сам поїхати. Якби ж знаття, що з війною так повернеться, то, може би, зміг а після замостя вже ніяк не можна було. А хто б тоді залишився тут охороняти кордони? Кому було ставати на пограничі, як не полкам Подільському та Братславському? Ну, а відрядити? Відрядити когось можна ж було. Хоч справді гаразд поміркувати про це як слід не було часу. Але тепер безпремінно когось відрядити. Негайно ж, рішуче підвівся Богун. Чи сплять уже Максим з дідом Панасом? Піти порадитись. Богун узяв шапку і вийшов до стайні, де мали звичку спати дід з хлопцем і приндяком. Там ще не спали. Почулося, як зареготали Семен і Максим потім, певно, продовжуючи оповідати, заговорив дід. Ну, от, приїхав ото пан, почув Богун, підійшовши ближче. Зібралась громада. Е, почав пан скаржитися. Любив, я, каже, своїх підданих, піклувався про добробут їхній, ну, звичайно, і про свій. То правда, каже, що і курочку, і гусочку, і волика, каже, інколи вимагав. Ну, хіба ж, каже, без того можна? Але, каже, в мене не так, як у інших панів. І чинчики, каже, менші, і одробіточок легший. Ну, а громада ж що? запитав приндяк. Та ти почекай. О, громада ж, звичайно, слухає. І що ж, каже пан, що мав я за це від вас нагороду? Будиночок, каже мій, спалено. Скрині, каже, з шатами і сріблом поодбивано. Шкатулку, каже, з пенезьми і паперами посічено, а пенезі розшарпано. Не вірю, каже, щоб усе те мої вірні піддані зробили. То, каже, певно, здрайці якісь моє добро так пожакували. Здрайці? Так і каже? Та ти почекай. На все каже воля пана Христуса і пані Матки Боскої. Я, каже, навіть на здрайці у тих зла не маю. Замирилися, каже, король з гетьманом. Треба й нам з вами миритися. Ого. Я, каже, з вами не судитимуся а тільки каже, добро моє, поверніть. Та на здрайців викажіть. Невже так і каже? не втерпів і вмішався Богун. «А тож!» Ну, а громада що? Та що? Зареготалися йому в вічі та й кажуть, коли хочуть, пане наш любий, приставайте, кажуть, до нас у козаки. Ори, кажуть, сіні коси, так як ми. А курочок, кажуть, гусочок чи, боронь боже, воликів тепер уже зась. Ну, а він не сподобалося йому дуже. Я каже, не хлоп який, щоб руки свої білі бруднити працею. Хіба, каже, на тому король з гетьманом замирилися? Та де це було? запитав Богун. Але не встиг що дід Панас відповісти, як хтось нетерпляче за ворота. Іване, не спиш? почувся веселий голос. Це був нечай. «Ну, здоров, здоров, Іване, говорив нечай, злізаючи з коня і передаючи поводи Максимові. Якся маєш? Як ляхи? Та що? З ляхами весь час зачіпки. Як гетьман. Нічого. Вітав тебе. Зараз усе розкажу. Тільки спершу дай цим горло промочити. Я ж до тебе просто з дороги. Нагинаючись у дверях, Нечай увійшов і скинув кирею. У хаті він здавався ще вищий. Як поведе плечима, як закине назад голову, так і здається, що вдариться об сволок. Воно, по правді сказати, і повечерялося б, сказав Нечай, сідаючи до столу. Старі твої сплять? Ні, не сплять, привітно обізвалася баба Євга. То хіба ж можна спати, коли не чай приїхав? Буде зараз і вечеря, і вина вцідимо. Ой, спасибі, бабусю. А Тимка може було друге місце кудись перенести. Не люблю розмовляти стиха. Гаразд, відповів Богун і поніс обережно тимка в другу кімнату. Тим часом баба поклала на стіл великий пшеничний хліб поставила пузатий горщик із борщем та смажену рибу у срібних полумисках. Дід Панас приніс високий, теж срібний з золотом глечик і кілька чималих кубків. Нечай вибрав собі найбільший з химерно вирізбленою покришкою, одв'язав від пояса дерев'яну ложку в металевій оправі і хотів би уже взятися до борщу але, побачивши, що до хати знову увійшла баба Євга з якоюсь печенею, встав і перехрестився на ікони. Їв чай, не хапаючись, але дуже швидко. Навіть Богом, що нетерпляче чекав новини, і той не щувся, як він уже впорався з борщем і взявся до риби. А у тебе, Івана, я бачу, теж ляський посуд, сказав Нечай, підсуваючи до себе полумисок і витягуючи з нього просто рукою чималий шматок ляща. Та поназносили козаки цілу полицю. Ой, не подобаються мені ці полумиски. Крутнув двічі вже й дно видно. Справді, нечай миттю спорожнив полумисок і підсунув до себе другий. А от кубок оцей чудовий. А що це на ньому вирізблено? Коні, не коні? Верблюди, сказав Богун. Ні, я не про те, що з гробами, а ось, бачиш, яке довго шиє під деревом. Та я гаразд не додивлявся, нетерпляче сказав Богун. Коли вже наївся, кажи, що там у гетьмана. Нечай пологом обтер масні руки об поли саятового жупана і хитро підморгнув. У гетьмана все гаразд. Богун підсунувся ближче. Увійшли в хату і дід Панас з Максимом і баба Євга. Нечай хильнув з кубка, обтер рукавом губи і додав. Умову підписано. Яку? стримано запитав Богун. Ляську, а війна? Війна буде, а гетьман. Війни без гетьмана не буває. Та ти не глузуй, трохи розсердився Богун. Кажи все докладно. Коли умова, то мир, коли ні, то війна. Я так розумію. Ого, і я так розумів спершу. А тепер добрі люди навчили. Так кажи вже, кажи, яка там умова? Поки що мир до зелених свят. Потім знову комісія споряджати реєстри. Військам коронним не переходити від Поділля за Кам'янець від Волині за Горень, від Литви за Прип'ять, А бар? а інші землі козакоруські. Ну, ти попитаю гетьмана. Він підписував. Та не хвилюйся так, це ж тимчасово. Яремі коронним гетьманом не бути. Ну і ще там, що ще? Гетьманові мають видати Чаплінського. Ну, тоді ж після зелених свят гетьман випустить бранців. І Чарницького? спитав Максим. «А вже ж? А тобі що до нього? Максим почервонів і не відповідав. Богун дивувався все більше. А давно хіба він казав хлопам орати, козакам воювати? Гай-гай, дуже давно. Ти слухай, як він з ляхами поводиться. Прийшло, то вони чи не вдесяти до нього. Кисіль недоточивий, ото знов почав умовляти. А він, ну правда, з похмілля був, як не кинеться з лавки, як не вдарить ногою об землю, як не закричить Годі вже, годі. Шкода говорити. йдіть собі тепер. Я угорського посла виправляю.